Ah, é, é. Ah, ah, é. Você falou que ia me dar. Ia ser um vucu vucu bom. Comecei a me arrumar e coloquei pra tocar um som. Só que eu não imaginava que você iria desmarcar em cima da hora. Boladão, voltei pra casa. Louco de tesão, mas puto com sua mancada. Ah, vai querer me dar, mas vai ser tarde. Não vou te comer, tu foi covarde. Vou tumultuar com as suas amigas, todas vou botar pra sentar na pia. E vai querer me dar, mas vai ser tarde. Não vou te comer, tu foi covarde. Vou tumultuar com as suas amigas vão botar pra Sentar na pia, querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu mutuar Com as suas amigas, todas vão botar pra Sentar na pia e vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, tu mutuar com as suas amigas, todas vão botar pra sentar na pia. Oh oh é, oh, oh é, oh, oh é, oh, oh é. Só que eu não imaginava que você iria desmaicar em cima da hora. Boladão, voltei pra casa. Louco de tesão, mas puto com sua mancada. Vai querer me dar, mas vai ser tarde tu foi covarde. Vou tumultuar com as suas amigas, todas vou botar pra sentar na pia. Aí vai querer me dar, mas vai ser tarde, ó. Eu não vou te comer, tu foi covarde. Vou tumultuar com as suas amigas, todas vou botar pra sentar por cima.